Literatura incendiaria. arte reivindicativo. Letras marginadas. Poesía rabiosa. Gramáticas que zarandean el mundo. Autoedición. Bilis Literaria, una ruta por las letras maltratadas de la historia. Todos los miércoles a las 5 de la tarde y los domingos de 10 a 11 de la mañana, Bilis Literaria. en el 104.5 de la FM de Barcelona y en radiobronca.info. l'Acadèmia Grinyola. Un espai on parlarem de la literatura de veritat. Seguimos con las intervenciones en el Simposium Internacional de Literatura Universal. ¿Literatura del siglo XXI avanzan las letras hacia el libertinaje? El profesor Harold Bloom nos ilustrará acerca del canon literario y a continuación abriremos turno abierto de palabra. Adelante, profesor Bloom. Gracias, gracias por recibirme. Bien, hoy estamos aquí para hablar de la decadencia de la literatura. Hasta el momento, las letras tenían una utilidad, provocar en el ser humano una catarsis que les llevara al interrogante. Gracias a los ilustres escritores del pasado, hemos podido disfrutar de momentos de éxtasis, pero desde que esa horda de escritorzuelos rabiosos e incendiarios alzó la voz, la literatura está en peligro. Por eso estoy hoy aquí, para defender, con el fervor y la experiencia que mi trayectoria me han dado, la pervivencia del canon. Cuando se lee una obra canónica por primera vez, se experimenta un extraño y misterioso asombro. El aroma de la originalidad debe flotar sobre cualquier obra que de modo inapelable gane el agón con la tradición y entre a formar parte del canon. El canon es un instrumento de supervivencia. En la actualidad, Nuestras instituciones educativas están atestadas de resentidos idealistas que denuncian la competencia, tanto en la literatura como en la vida. Nuestras universidades han abandonado los criterios estéticos e intelectuales en nombre de la armonía social y el remedio a la injusticia histórica. La ampliación del canon ha significado la destrucción del canon ya no se selecciona a los escritores porque sean los mejores, sino porque sean mujeres, africanos, hispanos o asiáticos. Porque la escuela del resentimiento reclama que la literatura ha sido siempre patrimonio de los varones europeos blancos y muertos. ¿Y todo esto por qué? Porque a los escritores contemporáneos no les gusta que les digan que deben competir con Shakespeare Dante o Kafka. Mentira, mentira y mil veces mentira. El canon literario es la prisión del arte. La literatura es una forma de relacionarse, de subvertir la realidad. Todo el resto es mercadeo, degradación al servicio de la alienación. La negociación del precio de la dignidad, ¿Por qué rebajarnos a ver la cultura expuesta esperando ser vendida? Pobres libros, pobres palabras, dejémosles viajar, hagámosles partícipes de nuestro placer, que nos empapen el pensamiento y rieguen nuestras ideas. La literatura, señor Bloom, es la rabia vomitada hacia los límites de lo posible. better time than now. Oh! Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que dar las explicaciones una y otra vez. El principito. Letras que arañan. Literatura emergente de ayer y hoy. No, no. Well, I was, I I've been three gigs, uh, I think. Bé, eh, avui a Letres que aranyen parlarem del bé negre. Donant un tom per internet, hem trobat la nova web, la web recentment creada de www.benegre.cat. Aquesta web, tot i que acaba de ser creada, eh, ve a ser un reconeixement honorífic i una reapertura de l'antic eh, setmanari satíric Albe Negre. Aquest setmanari va néixer el 23 de juny de 1931 de la mà de Josep Maria Planes i d'Enric Marco. Eh, I m'agradaria poder llegir un fragment d'una entrevista que se li ha fet en aquesta nova web eh, al mateix Enric Marco, eren temps de república, i en Josep Maria Planes i jo ho teníem clar. L'humor i la ironia havien de ser eines per esvalutar el país. Aquest diari va tenir el seu origen a la Segona República a Barcelona, amb la presidència de Macià, i, i Enric Marco explica com en aquella època els intel·lectuals es dedicaven a escriure perquè el periodisme era una professió de prestigi. De fet, eh, encara no estava tan contaminada com està ara. Algunes de les influències que va tenir en el seu naixement el Bé Negre van ser el setmanari El Mirador i el diari La Publicitat. En aquest diari també va publicar Josep Maria Planes un article que, bé, no va tenir una molt bona acollida i va arribar a causar-li la mort. Però això ja va ser, ja, ja va ser cinc anys més tard, a l'agost del 36. I tot i que aquest setmanari només va durar cinc anys, eh, va tenir una gran efusió d'articles. I va ser, a més, 245 números. Fins i tot Sagarra va escriure en ell. I algunes de les seccions més polèmiques i que més agradaven a, als seus lectors eren ovelles esgarre, esgarrariades i, i un bé. Doncs bé, al final d'aquest setmanari, per desgràcia, va ser el juliol de... el 15 de juliol en concret de 1936, amb la seva última publicació, eh, ja havia estat multat per desobediència al gener, però, però van aconseguir publicar aquest últim número i, i justament després de la publicació eh, els seus dos mm, fundadors van haver d'exiliar-se. De, Planes va fugir a París, eh, on va publicar el aquest últim article al, al diari La Publicitat i, i un mes després eh, va perdre la vida i, i Enric Marco es va exiliar i dos anys després, al 38, va ser presoner al camp de concentració de Flossenburg. I bé, ara 80 anys després del primer exemplar, eh, aquest grup de joves periodistes inconformes inaugura mm, la web benegra.cat que pretén recuperar l'esperit de l'antiga publicació tenint com a premissa els seus valors essencials. Sacsejar satíricament la política actual. Bé, doncs el, eh, aquesta tradició continua i continua molt vigent, no només per la, per la reedició del, del bé negre en, en format digital, sinó també perquè existeixen eh, multitud de d'iniciatives d'aquest tipus, no? en, en l'àmbit de, de la sàtira i en l'àmbit de, de l'humor. Un exemple d'ells és el, el, web, el web negre, que bueno, és el webnegre.cat, que també és un, és un web una mica col·lectiu no? d'humoristes i sobretot d'humoristes gràfics, molts d'ells que, que són coneguts i d'altres que no, però que segueixen una mica en aquesta, en aquesta línia. Però de totes maneres, bueno, és, és, una, és una, una forma de fer, de fer cultura que està molt present i que la podeu trobar a tot arreu, no? Després us parlarem una mica de d'algunes publicacions de barri, també, sobretot del barri de, de Nou Barris, on es cultiva aquesta cultura de la sàtira i, i de l'humor gràfic i bueno, eh, farem un, un repasset també d'algunes coses que, que hi van dins. Estic parlant de les barriades i, el, i la publicació mensual de, Talata Neudano Barris. De brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza. Por sus y ve Parlant de literatura d'avantguarda, eh, avui farem, en la nostra propera secció, eh, farem unes quantes lectures de dos llibres d'un mateix escriptor, que és Barrocs, i que pertanyen als llibres de Yonki i El almuerzo desnudo. I, I bé, les hem escollit perquè creiem que, que el tema del que parlen és, és ben interessant i, i, i s'ha de, de parlar perquè és un tema que, que remou profundament la nostra societat actual i, i és el tema de la droga. I en aquests dos llibres Barro explica com va ser el procés de la seva addicció, com el va viure la seva pròpia carn i, i ho relaciona molt intel·ligentment amb una denúncia clara i crítica de com eh, la societat i, i l'estat capitalista en si eh, agafen la droga com, a, com el millor dels seus productes per manipular tota una societat i tota una generació de persones i per, i per sesgar i prohibir l'evolució de totes aquestes persones que acaben perdudes a les xarxes d'aquest producte tan, tan ben venut. Molt desgrat del Harold Bloom i altres canonistes, aquesta literatura és una, la de Barrocs i, i la generació Beat és una literatura que hagués quedat en l'oblit i totalment marginada si no, si no hagués sigut perquè bueno, a la, a la gent li va agradar. No? Eren, també era un, una, un, un soplo, no sé com es diria, català, un soplo d'aire fresc en, en la literatura que es feia. No? Sortia de lo normal i parlava de, bueno, de, de l'experiència de l'addicció a les drogues, que també era un tema tabú en, la, en els Estats Units dels anys 60, no? Y bueno, comenzaremos una lectura del almuerzo desnudo y después intercalaremos lecturas de Yonki y después turnaremos al almuerzo desnudo y en revés. La droga es un molde de monopolio y posesión. El adicto aguanta mientras sus piernas drogadas le lleven directo a recaer sobre el rayo de droga. La droga es cuantitativa y mensurable con gran precisión. Cuanta más droga consumas, menos tienes, y cuanta más tengas, más usas. Todos los que utilizan alucinógenos los consideran sagrados. Hay cultos del peyote y la banistería, cultos del hachís y de los hongos. Los hongos sagrados de México permiten al hombre ver a Dios, pero nunca nadie ha sugerido siquiera que la droga sea sagrada. No hay cultos del opio. El opio es profano, y cuantitativo como el dinero. He oído que en la India hubo una vez una droga beneficiosa y no adictiva. Se llamaba Soma y se representa como una hermosa marea azul. Si el Soma existió alguna vez, el traficante logró embotellarlo y monopolizarlo y venderlo y convertirlo en la misma droga de toda la vida. La droga es el producto ideal, la mercancía definitiva. No hace falta literatura para vender, el cliente se arrastrará por una alcantarilla para suplicar que le vendan. El comerciante de droga no vende su producto al consumidor. Vende el consumidor a su producto. No mejora ni simplifica su mercancía. Degrada y simplifica al cliente. Paga a sus empleados en droga. La droga produce una fórmula básica de virus maligno, el álgebra de la necesidad, el rostro del mal es siempre el rostro de la necesidad total. El drogadicto es un hombre con una necesidad absoluta de droga. A partir de cierta frecuencia, la necesidad no conoce límite ni control alguno. Con palabras de necesidad total. ¿Estás dispuesto? Sí, lo estás. ¿Estás dispuesto a mentir, engañar, denunciar a tus amigos, robar, hacer lo que sea para satisfacer esa necesidad total. Porque estarás en un estado de enfermedad total, de posesión total, imposibilitado para hacer cualquier otra cosa. Los drogadictos son enfermos que no pueden actuar más que como actúan. Un perro rabioso no puede sino morder. Adoptar una actitud puritana no conduce a nada, salvo que se pretenda mantener el virus en funcionamiento. Y la droga es una gran industria, Recuerdo una conversación con un norteamericano que trabajaba en la Comisión para la Fiebre Aftosa, en México. 600 al mes más gastos. ¿Cuánto dura la epidemia? Pregunté. Mientras podamos hacerla durar. Sí. Tal vez surjan otros focos en Sudamérica, dijo como soñando. En realidad, mis primeros recuerdos están teñidos por un miedo de pesadilla. Me asustaba estar solo y me asustaba la oscuridad. Me asustaba ir a dormir a causa de los sueños en los que un horror sobrenatural siempre parecía a punto de adquirir forma. Temía que cualquier día el sueño siguiera estando allí y, y me despertase. Recuerdo haber oído a una sirvienta hablando del opio, de cómo fumar opio proporcionaba sueños agradables, y me dije cuando sea mayor, fumaré opio. De niño tenía alucinaciones. Un día me desperté con la primera luz de la mañana y vi a unos hombrecitos jugando dentro de una casa de bloques de madera que yo había construido. Otra alucinación o pesadilla recurrente se refería a animales en la pared y comenzó con el delirio de una extraña fiebre no diagnosticada que tuve a los cuatro o cinco años de edad. La confusión comenzó a crecer. Yo debí crecer con ella para que no me avasallara para poder abarcar ese extraño mundo dentro de mí. Debí crecer con él. Está bien, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. La vacuna que puede relegar el virus de la droga a un pasado sin futuro existe ya. Esa vacuna es el tratamiento de apomorfina descubierto por un médico inglés cuyo nombre debo ocultar hasta que me autorice a usarlo y a citar pasajes de su libro, que cubre 30 años de tratamiento de alcohólicos y adictos con apomorfina. La apomorfina es un compuesto que se forma al hervir morfina y ácido clorhídrico. Se descubrió años antes de ser utilizado para tratar a los adictos. Y durante muchos años, la apomorfina, que no tiene propiedades narcóticas ni analgésicas, se aplicó únicamente como emético, para provocar vómitos en casos de envenenamiento. Actúa directamente sobre el centro del vómito, en el cerebro posterior. Encontré esa vacuna al final del trayecto de la droga. Estaba viviendo en una habitación del barrio moro de Tánger. Hacía un año que no me bañaba ni me cambiaba de ropa, ni me la quitaba más que para meterme una aguja cada hora en aquella carne fibrosa, como madera gris, de la adicción terminal. Nunca limpié ni quité el polvo de la habitación. Las cajas de ampollas vacías y la basura llegaban hasta el techo. Luz y agua cortadas mucho tiempo por falta de pago. No hacía absolutamente nada. Podía pasarme ocho horas mirándome la punta del zapato. Solo me ponía en movimiento cuando se vaciaba el reloj de arena corporal de la droga. Si venía a visitarme algún amigo, y rara vez lo hacían, puesto que me quedaba poco que visitar de mí, seguía allí sentado, sin importarme que hubiese entrado en mi campo visual. Una pantalla gris, cada vez más confusa y más débil. Si se hubiese muerto en el sitio, yo hubiera seguido allí sentado mirándome el zapato y esperando para revisarle los bolsillos. ¿Tú no? Porque nunca tenía droga suficiente. Nadie la tiene nunca. Dos gramos de morfina al día y seguía sin ser suficiente. Y largas esperas delante de la farmacia. En el negocio de la droga la demora es norma. El hombre nunca llega a la hora. Y no por casualidad. No hay casualidades en el mundo de la droga. Al adicto se le enseña con precisión, una y otra vez, lo que sucederá si no consigue comprar su ración. Junta el dinero o... <laughs> ya sabes. Y de repente mi hábito empezó a crecer y crecer. Tres, cuatro gramos al día. Y seguía sin bastarme. Y no podía pagar. Allí estaba, con mi último cheque en la mano y me di cuenta de que era mi último cheque. Tomé el primer avión a Londres. El médico me explicó que la pomorfina actúa sobre el cerebro posterior para regular el metabolismo y normalizar el flujo sanguíneo, de modo que el sistema enzimático de la adicción se destruye en un periodo de cuatro o cinco días. Una vez regulado el cerebro, se retira la pomorfina y solo vuelve a usarse se ha recaída. Nadie toma apomorfina por placer. No se ha registrado ni un solo caso de adicción a la apomorfina. Acepté someterme al tratamiento. Ingresé en una clínica. Las primeras 24 horas estuve literalmente loco y paranoico, como les pasa a muchos adictos con fuerte carencia. La morfina pega primero en la parte de atrás de las piernas, luego en la nuca, y después se extiende una gran relajación que despega los músculos de los huesos, y parece que uno flota sin límites, como si estuviera tendido sobre agua salada caliente. Cuando esa relajación se extendió por mis tejidos, experimenté un fuerte sentimiento de miedo. Tenía la sensación de que una imagen horrible estaba allí, más allá de mi campo de visión, moviéndose en cuanto volvía la cabeza, de modo que nunca podía verla. Sentí náuseas. Me tumbé y cerré los ojos. Pasaron una serie de imágenes como si estuviera viendo una película. Un enorme bar con luces de neón, que se hacía más y más grande hasta que calles y tráfico quedaron incluidos en él. Una camarera traía una cerveza en una bandeja. Estrellas en el cielo claro. El impacto físico del miedo a la muerte, el corte de la respiración, la detención de la sangre. Así está bien, dije yo. Pero en cuanto saqué la aguja de la vena, comprendí que no estaba bien. Noté un suave golpe en el corazón. La cara de Pat comenzó a ponerse negra por los bordes, y el negro se extendió hasta cubrirle todo el rostro. Sentí que mis ojos giraban en sus órbitas. Bueno, espero que os hayan gustado estos fragmentos. Eh, los hemos puesto porque creemos que, realmente esta generación de la que hablábamos antes, la generación Beat, fue muy representativa y muy importante y, y, ha creado un precedente en la literatura, porque realmente ellos empezaron a hablar de cosas que nadie hablaba, como por ejemplo lo que sentían las personas normales cuando hacían cosas aparentemente normales, aunque tapadas por la sociedad, como era drogarse, y, empezaron a hacer entrar en el mundo de la literatura una realidad que había estado durante mucho tiempo escondida. Y, bueno, cualquiera que lea estos, cualquiera de estos dos libros de los que hemos leído los fragmentos puede sentir en su propia carne la sensación que experimentaba Barrox al colocarse y, y bueno, y cuando no podía colocarse también. <laughs> Bueno, existe el interés de Barrox más allá de, explicar eh, sus chutes y sus, y sus cuelgues. Eh, también estriba un poco, también se, se puede ver un poco en el tratamiento que hace él de, del poder, ¿no? de las manifestaciones del poder en este caso el poder de las drogas, pero también había él había hablado y habló bastante sobre sobre el poder organizado, ¿no? Sobre el poder del Estado, que de hecho, según se comenta, fue el, el partícipe de la entrada de la, de la heroína fuerte en Estados Unidos y también de, del poder que ejerce el capitalismo y, el, y, el, y sus métodos, ¿no? como el consumismo no tan solo el consumismo de, drogas como el consumismo de, materias cualquiera sin ningún tipo de sentido. Y de hecho, en, eh, aquí, eh, hace muy poquito, en Barcelona, se estrenó un, documental llamado Morir de Día, que trataba también un poco todos estos temas, ¿no? Un poco relacionados. Y uno de los puntos más interesantes que nos hemos podido seleccionar, aunque tenemos aquí, y bueno, eh, el documental se puede encontrar, en, las librerías ah, del, ámbito libertario y alternativo. El documental se puede encontrar, se llama Morir de Día, es de Jordana. Y eh, el punto más interesante eh, al respecto de esto que venimos hablando es una, mm, entrevista con un miembro de, la Asociación Libre Antiprohibicionista en el que relata cómo el gran boom de la heroína se produce eh, cuando se prohíbe la metanfetamina en las farmacias, que era un recurso fácil al que eh, mucha gente que consumía eh, heroína y otro y cualquier tipo de drogas recurría cuando cuando no cuando no tenía la sustancia. Era la metanfetamina era barata, se podía conseguir sin sin receta y fue precisamente la decisión del gobierno de, de prohibir la metanfetamina en, en, las farmacias la que precipitó eh, la entrada de la heroína en, grandes cantidades, ¿no? Y eso fue lo que después produjo el, boom de la heroína de, los años 80. Para, para, hacernos una idea un poco de, de lo que es el, tratamiento que hace William Burroughs del, de todo el tema del poder, os he seleccionado un, una, una de las ideas de las que él habló cuando se prohibió uno de sus libros. Evidentemente, un libro eh, que un tipo de literatura que ahora nos puede parecer mm, eh, mm, no sé mm, lícita y legítima en aquel momento en el año 1964 fue prohibida eh, por el evidente sentimiento <laughs> de, necesidad de control del estado y bueno, fue prohibido y entonces él declaró, declaró esta, esta, hizo esta declaración. Dijo, el virus del poder se manifiesta a sí mismo de muchas maneras. En la construcción de armas nucleares, en prácticamente todos los sistemas existentes que procuran anular la libertad interior, es decir, controlarla. Se manifiesta en la extrema sordidez de la vida diaria en los países occidentales. Se manifiesta en la fealdad y la vulgaridad que vemos en las personas y se manifiesta, por supuesto, en las enfermedades causadas por el virus. Por otra parte, los que resisten están en todas partes. Pertenecen a todas las razas y naciones.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 I bé, us posem una cançoneta que hem seleccionat per vosaltres, que segurament ja heu sentit, però que segur que us agrada molt. c'est pas la vie comme nos semelles sur les pavés La rage de voir nos putains través, de vivre en travers, la rage cravée Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli la Car impossible et cette paix tant voulu la rage De voir autant de CRS armés dans nos rues La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature, la rage Car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde a Colombé parti La rage d'être autant par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais, la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra poussière ni s'asseoir Dorénavant on tiendra vrai parce qu'on a la rage, le cœur et la foi On restera de quoi qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie Rien ne pourra plus nous arrêter Insoumis, sage, marginal, humaniste pour révolté la rage Parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps Et vu que leurs choix sont bancales et eh ben tout équilibre fout dans la rage Car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre debout la rage C'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste combien des notes finiront par retourner leurs fesses La rage de vivre et de de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde et que ce monde y adhère. lorsque parce que tout leur chat OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêt pour placer leur remparts. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. La rage. restera de pouvoir qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie ni s'asseoir Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur la On restera debout quoi qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie Rien ne pourra plus nous arrêter Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge La Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush La rage mais de cris s'entourent s'entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule la Car c'est le pire que nous frôlons, la rage. Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon, la rage. Car le mal d'âge sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour. Tant de grâce à part ancêtres, rage. Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité, la rage. Car ils ne veulent pas que ça change, hein. Faire regarder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges, la rage. Car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux, la rage. Parce que mes propos d'héros aux quatre coins du globe, suis les punitions La rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution On restera debout quoi qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie On pourra plus se ni s'asseoir Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur, la foi On restera debout quoi qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie ne pourra plus nous arrêter Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté On restera debout quoi qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie poussière ni s'asseoir Dorénavant rien après, après On a la trace du cœur de soi On restera debout quoi qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie Je ne pourra plus nous arrêter insoumis, sage, marginale, humaniste révolté Anticapitaliste, altermondialiste C'est toi qui cherches la vérité sur ce monde La résistance de demain À la veille d'une révolution spirituelle, peuple Para trabajar basta estar convencido de una cosa, de que trabajar es menos aburrido que divertirse. Baudelaire. Bé, i ara continuem, eh, farem una lectura d'un conte que hem llegit a, a la revista de a la revista de, de l'Ateneu de Nou Barris i ens ha agradat molt. És un conte que parla d'un majordom electrònic i bueno, no és l'única lectura edificant que podeu trobar en, aquest, en aquesta revista, tota la revista és molt interessant, però bueno, també accepta escrits i, i en aquest cas un conte a banda de contenir escrits diguéssim reivindicatius i altres eh, relacionats amb memòria del barri i amb, mogudes, accions i campanyes que s'estan realitzant. Després us passarem una mica l'agenda de lo que queda de més, que en realitat s'està exaurint una mica l'agenda que, que hi ha en aquest, en aquest número d'abril i maig, però bueno, és una agenda que tindrem en compte, que tindrem en compte mmm, i, que, i que us anirem passant. I bueno, us deixem amb... com es diu això? Majordom multitasques. Doncs som-hi. Van desembolicar en compte el paquet que acabaven de deixar els transportistes. Ens tragueren les peces i les van encaixant una a una amb les altres, seguint les instruccions del llibret. Era una mica complicat, però van fer el que van poder. Només cal seguir-les al peu de la lletra encara que no entenguem la seva lògica, es van dir. Estaven tan il·lusionats que quan el van veure es van quedar bocabadats, contemplant l'últim progrés de l'enginy humà. Quin goig que fa! Serà l'enveja de tots els veïns. Malgrat les aparences, el robot era de gamma baixa, limitat en el nombre de tasques i en el maquinari. Però aquest detall, evidentment, ells no l'anirien explicant. En realitat, el que comptava era el glamour, i sobretot el prestigi social de tenir un majordom cibernètic. Aquest era el manual de funcionament. Comportament. Moda A, robot. Moda B, humà. Tasques. Neteja. 1. Renta plats. 2. Neteja fogons. 3. Neteja UEC. 4. Frega terres. Menjars. 1. Esmorzar. 2. Dinar. 3. Sopar. Temporitzador. L'usuari decideix el temps que dedicarà per cada tasca. Programació. S'introdueixen les instruccions per ordre d'execució. Atenció. Altres tasques com treure la pols, netejar vidres, compres, reparar, estan desactivades es poden activar pagant un plus a la companyia. Gairebé tots els canvis a la programació són possibles. Demani pressupost al servei informàtic. Impacients per veure l'actuar, encara que amb un reduït ventall de funcions, van posar un combinat que alternava els dos modes amb la temporització d'una hora per cada funció, amb el següent resultat. Moda A. Inici de les tasques de neteja. Va començar rentant els plats, després netejant els fogons i els lavabos. Al cap d'una hora va canviar a moda bé, deixar la feina a mitges i se'n va anar a esmorzar i a criticar els veïns amb la gent de la casa. Passat el temps programat, va tornar al moda A, reprenent les tasques de neteja. Passada una hora va plegar de netejar i se'n va anar fora a fumar una cigarreta. La llei antitabac també afectava els robots i explicar explicat a de les revistes del cor als veïns del davant. Passats 60 minuts, va tornar a la neteja. Ara ja estava passant la velleta. Però el temps corria i encara no havia acabat de fregar un dormitori quan el temporitzador ja tornava a marcar canvi de moda. Va plegar i es va posar a fer la migdiada en un dels llits, roncant plàcidament. Sabien que només s'hi estaria una estoneta, però passat aquest període, el robot encara geia al llit. S'ha quedat clapat? Es preguntaven. Van consultar les instruccions de l'aparat de l'apartat elèctric. Duració de la bateria, 5 hores i 15 minuts. Temps per recarregar-la, 16 hores. Si desitja més temps de bateria i menys per carregar-la, demani pressupost al servei elèctric. Bé, eh, esperem que us hagi agradat aquest conte, que està a la secció de l'hora del conte de, de la revista de l'Ateneu Popular de Nou Barris, i és un conte de Daina Matolls. I ara per presentar la nostra secció d'agenda us deixem de fons amb una cançó que, que forma part d'un nou disc que ha tret la Amparo Sánchez. Eh, fa poquet el va presentar també a l'Ateneu de Nou Barris i, i la cançó es diu Alma de Cantaora. Esperem que us agradi. Soy el poder dentro de mí Soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te, la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Doncs bé, um, a l'especial de 25 aniversari del casal del barrio de Prosperitat, eh, a Las Barriadas, Ens informen de que el dijous dia 16, és a dir, demà, si esteu sentint això en directe, a les 8 eh, hi ha eh, Historieta de un abrazo, de la companyia Dromosofista. Són eh, titelles. i a l'Ateneu Popular de Nou Barris, eh, divendres d'aquí dos dies, a les 10 de la nit, eh, gratuït, hi ha, hi ha una sessió de música que es diu Nou Barris Nights. També aquest divendres dia 17 a les 22 hores a, a, a Prosperitat, música participativa. i el que no us podeu perdre de cap de les maneres és el divendres 31 a partir de les 5 de la tarda i gratuït la festa del circ social de Nou Barris a l'Ateneu, a l'Ateneu Social de Nou Barris, com no. I durant tota la setmana, eh, festes majors del barri de Prosperitat, amb activitats diverses. Us podeu passar pel, pel casal de, de la Prospe, a la plaça d'Àngel Pestanya i informeu vos de, de les activitats. Soy Aurora. Bé, doncs mm, esperem que us hagi agradat aquest primer programa. Eh, L'hem fet <laughs> amb moltes ganes i una mica nerviosos, no? Perquè sempre quan es comença algú s'està una mica així a, a l'expectativa, no? A veure què passarà una mica. I, I, bueno, esperem que us hagi agradat i si no us ha agradat, doncs que ens doneu una <laughs> segona oportunitat i, i ens podeu escoltar d'aquí D'aquí 15 dies en directe, que això serà, si avui és dia 15, el dia 29. He comptat bé? Sí. Sí. 14 dies, és dia 29. I ens podeu sentir també en repetició el proper dimecres, dia 22. I el diumenge, aquí ja, aquí ja no sé. bueno, els diumenges a les 10 del matí i els dimecres a les 5 de la tarda ben aviat tindrem també un mail de contacte perquè ens pugueu enviar totes les el que vulgueu, suggerències, etc i obrirem també eh, una pàgina de Facebook i us estem preparant unes activitats molt xules que ja us anunciarem en el seu moment. Sí, no desvetllem abans d'hora el, eh, el, el que tenim guardat a la màniga. He dit xules, però seran interessants, a més. Sí. Serà una mica de tot. Ei! Qui és aquest? Ah, vale. Bueno, doncs pues us deixem amb una última cançoneta. Avui hem tingut música molt variada a, eh, a, de, per sota, eh, entre les quals hi havia el Naked, el Naked City, aquest, eh, experimental, i bueno, també hem anat posant més cosetes, cantautors, etcètera. Ja mm. us anirem informant de la música que posem per sota també, que és molt interessant. I ara us deixem amb... Què tenim? Tenim la cançó d'Eta James, d'aquesta gran diva de la música negra, tan, tan, tan interessant també, que, que parlem interessant, amb aquesta cançó de I Just Wanna Make Love You, que, que realment per una dona en aquella època cantar això va ser bastant revolucionari. Molt bé. Ah, i em deixava una cosa. al dia 25 eh, dissabte 25 hi ha la, la inauguració de la Dinamo aquí al barri de Prosperitat i us esperem a tothom. És un espai do it yourself obert a, a totes les persones que tinguin algú a proposar o també podeu anar a gaudir d'una estoneta de, de, de relació amb la gent i d'activitats lliures. Thank you. be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true. And I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love. love to you. Ooh, yeah, love to you. literatura incendiaria. Arte reivindicativo. Letras Letras marginadas. Poesía. Poesía rabiosa. Gramáticas que zarandean el mundo. Autoedición. Bilis Literaria, una ruta por las letras maltratadas de la historia. Cada miércoles a las 5 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. En Radio Bronca 104.5 de la FM.